Eta sustengo handiarekin hurbildu dira Isabel Pargat eta Alain Dubois bi auzapezak epaitegira. Hortziren Jean-Pierre Harriet lusoko auzapeza, Laurent Samano larresorokoa, Jean-Marie Putxa Espeletakoa edo Christian Devez bokoa. Andre Irigoyenek bere ekintza esplikatu du aldi berean barkamena eskatuz eta gertaturikoa ulertzeko testu ingurua ulertzea ere garrantzitsua dela adierazi du dialo abokatuak. C'est pas gratuite, elle est inacceptable et il a présenté ses excuses, mais en tout cas, il ne s'est pas réveillé du jour au lendemain pour insulter des élus. Il y a un contexte particulier dans un petit village, et vous le savez très bien que dans les petits villages, très clairement, tout le monde sait tout. Lorsqu'on délivre un permis à un voisin... Irigoienek bostetxe eta hamar apartamendu dituela esplikatu du parte zibilak eta laborari izan aitzin argina zela, dituen lurretan laborari lanak egin eta euh, bizitzeko tokia baduela erranduta auzapezek eta erabakiak errespetatzeko hartzen direla. Unkiturik mintzatu da hauzian Isabel Pargad azparneko auzapeza. En fait, on a l'impression de voir euh, disparaître euh, le bien commun qui s'efface face euh, à l'intérêt personnel. Et, et c'est lorsque l'intérêt personnel prend le dessus, ça va effectivement à l'encontre de ce pourquoi nous on s'engage. Eta barkamenik ez duela onartzen errandu ere alen duboa makeako auzapezak. Eskripzio horiek ça enetzat eta ene familiaren zat, horik enetzat kaltea handia katzen daut. Hora, hoi eh, ez dut honesten eta eta bakkamenar ez dut honartuko. Ez, gauza hortan ez. Erabakia maiatzaren hogeita sortzian jakinen da.